auscultu cae ripetu. Porzio sestec unu. Nun ne plu necessas el printi biletoin. Ciar codon vi povas presenti ecrane. Vi montras la codon al control organo, cae tio iam pruvas la ordan aceton. Si nascis sin seque tri ravaen knabinoin. Sed nun, post la tria, alvenis knabeto. Si estas felicia, cae same la edzo. Nun ili besonas pli grandan logeion. La tria filino jam estas quariara si estas tre vigla, cae molte parolas. Ciu vi jam suferis pro spino dolori? Vecigi matene cun tiai doloroi ne estas agrable, ne cesas movigi. Per varmo vi povas mildigi doloroin. Por verci versajoin mi usas man scribon. Nur poste mi taipas facile la texton. Creivo postulas liberan movigion. Mi estu sen streccia por veci ideoin. Taipado cutime funccias rapide cae eblas facile correcti la texton. La fraso sin sequon mi povas modifi. Mi povas ordigi la texton lau temoi. Dum grisa vetero la gioio pausetas. La bona humoro besonas nutrajon. Cacio haveblas en restauratio. La pladoe ne simple plenigas stomacon, sed bela aranjo gioigas oculoin. Cel neroi rapide al portas la pladoin. Ni mangias cun gioio la pladoin del tago. Ce pago? Ce pago? ni laudas la altan qualiton. Shanshigis la tempoi, finigios milito. Ni povas almenau esperi pritio. Malcrescas rimedoi, perdigas la mono. Milito nur causas sufferon cae morton ni volas patali per pazai rimedoi. Razia pensado, cae amo, nin gvidos. En economio, ja estas problemoi. Sed ni non suferas pro tro productado. Al kiu vendigiu la varo amassoi, se nia besono jam estas kovrita ni povus ja vendi al homoi sen mono. Set tiam ne eblus producti lavaroin, char mancus la mono por ilin finanzi. La tuta sistemo collapsus rapide. La schuldoi de statoe iam estas altegae ne eblas repagi la shuldo in complete, nur iom post iom, do tre mal rapide, ni povos atingi stabilain finanzoin. La Trump registaro ne havas koncepton. Dogan impostado detruas la fidon, sagiai decidoi por solvi problemoin. Nun forte recrescas armil industrio. Europo ecconas che mancas armiloi. Ni devas defendi cultura in valoroin. Mensogoi ne taugas por regi la mondon. Mi scribis cition dum pluvis cae tondris. Malbela vetero influas humoron. La sun radiado gin levas de nove. Cae tiel ni povas pasigi la tagon. Ciu placas al vi tiui lingvai exerzoi? Ciu tio instigas paroli pli multe. Mi vere esperas che tio ocasas, char gravas che daure plu crescu la lingvo.